50 languages. 67 s e t สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง Pronoms possessius 2แว่นตา Les ulleres เขาลืมแว่นตาของเขา Ell ha oblidat les seves ulleres. เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน On ha posat les seves ulleres? นาฬิกา El rellotge. นาฬิกาของเขาเสีย El seu rellotge està espatllat. นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง El rellotge està enganxat a la paret. หนังสือเดินทาง El passaport. เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย Ell ha perdut el seu passaport. แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน On és el seu passaport? พวกเขา ของพวกเขา ells elles el seu เด็กๆ หาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ els nens no poden trobar els seus pares แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว però ja arriben els seus pares คุณ ของคุณ vostè เอาเซลการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ก o มบา anar el seu viatge s e n y ล r m u l l e ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ on és la seva dona ซ e n y ม r Muller คุณ ของคุณบ vostè el เซล การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณสมิธ Com va anar el seu viatge, senyora Smith? สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธ On és el seu marit, senyora Smith?